faz o crack por fogo na vela. Peça paz e menos opressão. deságua toda a maldade que trama contra mim. Propaga, rapaz, esquece a guerra porque não tem fim. Eu sei que o bem humano é antigo igual latinha. Em vez de matriz, é claro, a prova é bem cai. Mas calma, nossa história não é final feliz. Iguala todas as raças e une todos os pares. Eu sei o que é meu por direito, direto e reto. Não importa, quero mudar desenham na minha pele cicatriz Homem de farda, não nos intimida Favela é tipo Okaida, vários meu a terrorista Sem medo, sem tempo a perder O karma existe, é claro, não queira pagar pra ver Se existe tanta coisa nessa vida Porque não existe a cura da fome no mundo Mas eu entrego nas suas mãos, Senhor Me livre dessa maldade Eu sei que você é o dono de tudo Favela, oh, favela Traz o crack, por favor pressão. Deságua toda a maldade que trama contra mim, propaga. Rapaz, esquece a guerra porque não tem fim. Eu sei que o bem humano é antigo igual latinha. Em vez de matriz, é claro, a própria é cair. Mas calma, nossa história é tem um final feliz. Iguala todas as raças e une todos os pares. Eu sei o que é meu por direito, direto e reto. Não importa, quero mudança e não na minha pele cicatriz. Homem de farda, não nos intime. Favela é tipo Okaida. existe, é claro, não queira pagar pra ver se existe tanta coisa nessa vida. Porque não existe a cura da fome no mundo. Mas eu entrego na sua mão, Senhor, me livre dessa maldade. Eu sei que você é o dono de tudo. Vai,